Ko katoļu paznīca māca vai nemāca? Par ticību, paznīcu un garīgumu. Klausies dienas katehēzi katru darbdienas rīta pulksteni 9 vai atkārtojumā 11. vakarā. Labrīt, labrīt, rādam arī klausītāji šeit es, priesteris Jānis, un šajā rītā mēs esam atgriezušies dienas katehēzēs, kurās runājam par laju apostulātu. Jā, eh, laju apustulāts, un jau esam paspējuši parunāt un izrunāt eh, dažādas tēmas, dažādus aspektus, bet šodien turpinam runāt par laju apustulātu un pievērsties tādai tēmai, nu, apakštēmai kā karitatīvā darbība. Jau dzirdējām par to, kad laju apustulāts uh, uh, ietver kā ārkārtīgi būtisku eh, šī apustulāta sastāvdaļa, eh, sastāvdaļu laicīgu lietu kārtības kristīgā pārveidošana, ja tā varētu teikt. Vismaz <clears throat> tā šeit Vatikāna otrā koncila dokumenta tulkojumā ir iekavās pielikts kā tāds mazītiņš tematiskais virsrakstīns izcelts. Un tātad eh, šo laicīgo lietu pārveidošana var notikt eh, savā ziņā pakārtojot vai saskaņojot kristīgās dzīves pamatprincipus ar šo laicīgo lietu realitāti vai otrādi laicīgo lietu realitāti ar kristīgās dzīves pamatprincipiem. Bet arī uh, uzsverot to, ka uh, visa apustulāta avots, uh, izcelsme ir uh, mīlestība. Un visam apstulātam ir arī jāliecina par šo mīlestību. Tam ir jābūt kā liecībai eh, šai apstuliskajai darbībai visam, ko lai eh, darat. Un, protams, ka ne jau tikai lai, bet ik viens no mums ir aicināti to darīt, izriet, lai tas izrietētu no mīlestības un arī liecinātu par mīlestību. Uh, Jā, un tas savukārt ir tāda lieta, kas ir mm, nebūt nevienkārša. Es ļoti daudz atkārtojos, ka nebūt nevienkārša un, un e, pašsaprotama, jo dažreiz, dažreiz, manuprāt, mēs kā kristieši krēkojam, e, pasniedz, pasniedzot visu e, kā tādu mīlestību, arī naidpilnas attieksmes pret laicīgo lietu eh, kārtību, piemēram, vai ne, bet tā tas nebūtu nav. Ja jau mīlam, tad mīlam līdz galam un, un, nu, un tā, lai tas tiešām būtu pārliecinoši ikvienam, kas sastop mūs, lai tas apustulāts, lai tā, lai tas dzīvesveids, lai visas darbības, ko, ko mēs veicam, būtu tādas, kas tiešām uzrunātu un aizkustinātu cilvēkus. Nu tālūk, um, um, <clears throat> bet eh, ko, ko nozīmē šīs karitatīvās um, darbības, uz ko tad mēs um, dienas beigās tiekam aicināti? Likuma galvenais bauslis ir mīlēt Dievu no visas sirds un tuvāko kā sevi pašu. Šo tuvāk mīlestības bausli Kristus padarīja par savu bausli un bagātināja to ar jaunu nozīmi, jo pielīdzinot sevi saviem brāļiem – Viņš vēlējās kopā ar tiem kļūt par šīs mīlestības objektu, sakot, ko jūs darī, darīš, darīsiet vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat man darījuši. Un, ļoti, ļoti skaidri norāda uz, uz to, ka ikviena šī karitatīvā žēlsirdības darbība vai labdarība, kas tiek veikta mazajam, tam, kuram ir vajadzība, uh, tā tiek veikta pašam Kristum. Tā ir evanģeliskā mācība, evanģeliskā patiesība, ko pats Jēzus mums ir atklājis un no, nu, ko arī dzirdējām šeit citētu. Svētā baznīca savos pirmsākumos evharistiskajām mielastām mielast, pievienoja agapi un tādējādi sevi atklāja kā tādu, kas ir pilnīgi vienota ar Kristu, ar mīlestības saikni. Uh, Tā arī visos laikos baznīca ir pazīta pēc šīs mīlestības zīmes. Tātad um, evaharistiskajā upurī <clears throat> mēs uh, vienojamies ar Kristu, vienojamies ar Kristus mīlestību. Tā ir tā uh, mīlestības saikne, kas uh, nu, uztur mūs un, un veido mūs, un vienlaikus tā ir arī šī zīme, zīme mīlestības zīmi, kuru esam aicināti arī nest, eh, nest tālāk pasaulē. Uh, tad, kad nonākam līdz praktiskām lietām, praktiskiem jautājumiem un, un tam, kā tad to vislabāk varētu darīt, tad sākas problēmas, jo tā teorētiski jau mēs visi gudri spriest, vai ne? Bet tad, kad jāsāk to darīt praktiski, tā jau ir cita lieta. Un tad jau sākas izaicinājumi. Kā jums iet ar šo mīlestības praktizēšanu? Kā jums iet ar ar to, ka jūs caur savu apustulisko darbību eh, paužat eh, Dieva mīlestību. Vai jums tas izdodas? Ja gadījumā Eh, gribat iesaistīties šajās katehēzēs, varat man atbildēt arī uz šādu jautājumu. Vai jums izdodas īstenot šo mīlestību eh, savā um, darbībā un kādā veidā? Sūtiet īsiņas 266 77 272 vai zvaniet 679 691 31. Būtu interesanti uzzināt. Un uh, turpinot uh, lasīt un pārdomāt šo dokumentu, um, tad uh, viena būtiska atziņa ir sekojoša. Priecājoties par citu uzsāktajām iniciatīvām, tā paliek uzticīga mīlestība darbiem, kā savam pienākumam un tiesībām, no kurām nevar atteikties. Uh, Baznīca īpaši augstu vērtē žēlsirdību pret nabadzīgajiem un slimajiem, kā arī tā saukto žēlsirdības un savstarpējās palīdzības darbus, kuru mērķis ir palīdzēt cilvēkiem dažādās vajadzībās. Nu jā, ja, mums ir uh, jānovērtē un, un jāatzīst citu uzsāktās labās iniciatīvas, uh, kas, kas veicina labo, un, un tas nekādā ziņā, protams, neatceļ ar mūsu pienākumu un tiesības um, arī darīt tāpatās, arī veicināt šo labo, un kas tad ir tas labais, ko mums vajag veicināt šeit? tiek uh, nosauktas uh, divas ļoti skaidras un, un konkrētas lietas, uh, kad visaugstāk tiek vērtētas tieši tādas darbības, tādi žēlsirdības darbi, kas ir vērsti uz nabadzīgo un slimo aprūpi un, un to, lai, lai viņu ciešanas uh, tiktu atvieglotas un, un, un uh, darīts labi, labs tieši šiem cilvēkiem, kuriem tas bieži vien ir visvairāk arī vajadzīgs. Protams, jebkādās, palīd, jebkādos, jebkādās vajadzībās šī cilvēciskā palīdzība tiek augstu vērtēta, un mēs esam aicināti uz to. Turklāt, kā jau minēju pašā sākumā, šīs nav darbības, kas ir opcionālas, nu tādā ziņā izvēles, vai es vēlos vai nevēlos. Man gribas pateikt tā, ka, ja esam kristieši, tad um, to var pateikt tikai pēc tā, kad mums ir, no mums um, izriet, mēs veicam šo žēlsirdības darbus, karitatīvos darbus, šos uh, labestības labos mm, darbus. Ja tas nenotiek, tad, tad visa runāšana par mīlestību ir tikai tukša uh, mm, runāšana, nav nekāda seguma, ja tā varētu teikt tam. Ir, ir vietas, kur ir, protams, daudz un diktie un jāfilozofē un jāteoloģizē par mīlestību, bet dienas beigās tam visam ir arī jāietekmē mūsu konkrētās rīcības, dzīvesveids, attieksmes, runas veids, viss, un, un tas nozīmē arī ļoti konkrēti un, un ļoti specifiski parūpējoties par tiem, kuriem vislielākās e, vajadzības. Jā, tas varbūt tās arī nav īpaši populāri e, un iespējams pat ne īpaši populāri e, tieši mūsu platuma grādos. E, pieļauju, ka vēsturisko apstākļu dēļ un, un, un tādēļ, ka nevarēja baznīca, ka teikt, strādāt un darboties brīvi, visu laiku bija apspiesta, bet līdz ar to šķiet ir kaut kas pazaudēts. Un tagad pamazītiņām nāk atpakaļ, pamazītiņām, pamazītiņām mēs atpazīstam un sadzirdam šo baznīcas un Jēzus aicinājumu darīt eh, labu. Nu, man uzreiz, protams, nāk prātā karitas, eh, skaisti veidotās darbības un, un akcijas un akcijas un, un um, aprūpe, eh, kas tiek piedāvāta, bet pieļauju, ka ne tikai karitas ir arī citas, nevis pieļauju, bet zinu, ka ir arī citas eh, tādas labdarības organizācijas, kas rūpējas par dažādām eh, vajadzībām, un, un tas, protams, ir skaisti, un, un tas, protams, arī mm, um, um, tā kā dod, dod cerību tam, kad nekas vēl nav pazaudēts, kad, Eh, kunga vēsts arī šādā veidā var tikt eh, pasludināta un ļoti konkrētā veidā var tikt pasludināta. Eh, jā, tālūk, bet kā ir ar jums, kā jums šķiet, kā jums izdodas šo mīlestību pasludināt pasaulē, kā jums izdodas eh, šo mīlestību īstenot eh, tajās vietās un tajos darbos un tajās situācijās, kurās jūs atrodaties. Rakstiet vai zvaniet, man būtu interesanti uzzināt. Eh, īziņas varat rakstīt uz numuru 266 77 272, bet zvanīt uz numuru 679 691 31. Cik, cik lielā mērā jums izdodas un vai e, šo žēlsirdības darbību jūs esat starp citu uztvēruši kā tādu uh, primāru evaņģēlija pasludināšanas darbību, vai tas ir bijis vienmēr tie tāds uh, sociālā, uh, sociālā darbība, kurai nav saistības ar evaņģēliju. Kā ir, kā ir, pastāstiet, sūtot īziņas vai zvanot. Thank you. Klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Labrīt, rādījuma arī klausītāji, šeit es priesteris Jānis un dienas katehēsē esam atpakaļ pie tēmas laju apustulāts. Un šodien īpaši runājam par tādu žālsirdības darbu um, uh, būtisko lomu apustulāta veikšanā. Vispirmām kārtām uzsverot to, ka laju viena liela lieta, ko lai, kur lai veic savu apustulātu, ir šīs laicīgās lietas saskaņošana, laicīgo lietu saskaņošana ar kristīgās dzīves principiem un būtiski ir karitatīvā darbība kā mīlestības apliecinājums kas visefektīvāk varbūt tās pat arī uzrunā cilvēkus. Un domājot un pārdomājot par šo karitatīvo darbību. E, šis dokuments, e, Vatikāna otro koncila dokuments veltīts, lai apustolātam saka tā, karitatīvajai darbībai jāaptver visi cilvēki bez izņēmuma un visas vajadzības, un tas ir iespējams. Uh, lai kur arī atrastos cilvēki, kam trūks iztikas, drēbju, mājvietas, medikamentu, darba, izglītības līdzekļu cilvēku cienīgai dzīvei, cilvēki, kuri ir slimi un kuri tiek apspiesti, kur cieš iz, izsūtījumā un cietumos, kristīgai mīlestībai tie jāmeklē un jāatrod, gādīgi jā, jāapmierina un piemērotā veidā jāatbalsta – Tā kā tas sarakstīns ir gana garš, un es pieļauju, ka varētu vēl paturpināt un pielikt klāt vēl kādas lietas, bet tā pamat ideja ir tāda, ka mums ir jāmeklē un jāatrod cilvēki, kuriem ir vajadzības, kuri varbūt tās kaut kādu iemeslu dēļ ir atstāti un, un nevar, at, nevar saņemt vajadzīgo uh, arī sev cilvēku cienīgai dzīvei e, vajadzīgās lietas, tad mūsu kā kristiešu pienākums ir uzmeklēt šos cilvēkus un palīdzēt, atbalstīt un palīdzēt šiem cilvēkiem, tad arī saņemt to, ko ik viens kā dieva radība mēs esam pelnījuši. Jā, un daudz kas tiek arī darīts, daudz kas tiek arī darīts, bet kā redzam, ka ne viss vēl ir izdarīts, un vēl ļoti daudz cilvēku ir tādu, kuriem ir vajadzība pēc šāda, šādas palīdzības. Tad eh, nebaidīsimies arī doties, uzmeklēt un, un centīsimies tad palīdzēt mūsu iespēju robežās, eh, lai šāda mīlestība abas īstenošana būtu ārpus jebkādām aizdomām un tādas neradītu, ikvienā līdzcilvēkā jāsaskata dieva attēls, tā saka šīs dokuments. Nekādas aizdomas uh, nedrīkst tikt radītas, uh, un lai, lai, lai tas nenotiktu, tad mums ikvienu cilvēku jau uzlūko jāsaskata šajā cilvēkā dieva attēls. Um, <clears throat> līdz galam es nezinu, eh, par ko tieši šeit runā, bet eh, es pieļauju, ka eh, viena no šīm domām, kas iespējams tiek iekļauts šajā, šajā atziņā, ir tas, ka kāda ļaunprātīga šīs labestības, žēlsirdības izmantošana pret cilvēkiem vai šo cilvēku izmantošana kaut kādu savu uh, uh, mērķu īstenošanai, it kā aizbilstoties ar labiem darbiem, ar žālsirdības karitatīvajiem um, darbiem. Bet šeit arī ļoti skaidri un gaiši mums pasaka, un, protams, šo um, izaicinošo patiesību, kad ik, viena, uh, ik viens cilvēks ir Dieva um, radīts, un mums ir jāsaskata šīs dievišķais attēls ikvienā cilvēkā. Uh, kalpojot, kalpojot ehm, ehm, darot labu, mums ir jāskat, jāsaskata ik vienā cilvēka šis dievišķais attēls un ar to savā ziņā arī nu, nodrošinot, nodrošinoties ehm, tajā, kad mēs mūsu kalpojums, mūsu devums, mūsu labestības darbi, eh, ko mēs veicam, ka tie tiešām ir uh, autentiski, ka tie tiešām ir vērsti uz uh, palīdzēšanu uh, šim cilvēkam un nevis kā kāds um, uh, pašlabuma uh, gūšanas uh, līdzeklis. Nu, tā, domāju, varētu paskatīties. Bet mums ir zvans, lūdzu. Lai tu slēdz, jā. Mūžīgi mūžos. Šeit Gins no Busnieku novada. Ļoti jauki. Nu, par jūsu tēmu Nu, es pastāstīšu, kā es esmu mīlestība. Man uz doto sistēmu, uz doto laiku man pagaidām pasta, nav pastāvīgi darba. Bet, nu, man, nu, vienā reizē man pie baznīcas durvīm sagaidīja viena mamas draudzes māsām kartes un iespied man polijā ietīts, ietīts 12 eiro. Viņ, viņa varbūt druskuļi nojauta, bet viņa ne, būtībā manā situācijā nezināja to tā. Mm -hmm. Un viens no maniem bijušiem skolniekiem, es kādreiz strādāju pie skolotāja, nu, pirms diviem mēnešiem, arī vienā vakar vakarā pie veikala satiku viņu, viņš tā pienāca pastāstīja, ka viņš ir vinnējis loterijā 100 eiro, bet viņam ir solījums tā, ka no nu, katra šāda laimes, ko viņš saņems, viņš kā atdos to, ka viņš man 20 eiro iedēvē vai es esmu to parādījis. Jā, tagad būtu paskatīties uz sevi spogulī. Jā, bet, nu, tagad es būšu tāds nedaudz nekaunīgs un nocitēšu jums vienu dokumentu. Mīlestība ir lēnprātība, mīlestība ir laika. Tā neskauž. Mīlestība nelielās, un tā nav uzpūtīga. Turpināt? Jā, Vai jūs nojaušat šo dokumentu? ļoti skaists uh, dokuments, <laughs> ja to tā var nosaukt. Uh, jā, jā tā, sirsnīgs paldies. Tas ir no Pāvila, jā. To, to, ko neviens labāk nav pateicis, rakstos, uzrakstījis to. Un tā kā jūs varbūt drusku dus, dus, dus, prasat neiespējamā, jo kurš tad cilvēks, kurš to darīs no sirds, tagad to ies un stāstīs citiem ēterā. Bet nu, labi, es to tikai par sevi, es par citiem to nerunāju. Nu, paldies, paldies, jā. Paldies. Ar Dievu. Ar Dievu jā, nu ļoti jauki. Eh, arī šādas, šādā veidā var saņemt eh, šos tādus mīlestības un labestības žestus, kas īstajā brīdī arī ir tik ārkārtīgi vajadzīgi. Tad, tad Uh, varbūt tās nepalaidām garām arī šādas iespējas. Pat ja šķiet dažu brīdi varbūt tās, nu, kā, nu, kā, kā es došu, vai tas netiks izmests vējā un tā tālāk. Domāju, tā ir viena no tādām diskusijām, kas arī diezgan regulāri <clears throat> parādās, nu, vai vajag dot eh, tur kādam mm, naudu, vai vajag kādā veidā tur atbalstīt un tā tālāk. Bet varbūt tās, jā, nu katram, protams, ir jāizvērtē jā, pašam, jā, kurā un kādā brīdī vislabāk var palīdzēt, vai ne? Uh, <clears throat> bet varbūt tās arī dažreiz ļoti lieti nodara tieši um, tāda um, naudas izteiksme, atbalsts cilvēkam, tā kā, jā, nevar palaist arī to garām. Lai gan tas, par ko šeit eh, šobrīd eh, šis ehm, dokuments runā, ir, ir ne tikai par tādu naudas izteiksmē izrādītu labestību, dažreiz uh, dažreiz varbūt tās daudz vairāk ir vajadzīga tā mūsu piepūle, mūsu, mūsu darbs, ko mēs izdarām, ko mēs veicam, lai tiešām palīdzētu šim cilvēkam. <clears throat> es saku, neizslēdzot, ka e, tā var būt arī e, kāda naudas palīdzība, bet, e, bet pamatā tas ir mūsu darbs, palīdzot sev tuvajam brālim vai māsam, māsai, un, un brālim un māsai es šeit nedomāju fiziski, bioloģiski, bet e, domāju kā cilvēciski e, brālim un māsai, kurai nonākus vajadzībās. E, turpinot nedaudz par no šī dokumenta, pret personu, kurai tiek palīdzēts, jāizturas ar vislielāko smalkjūtību, respektējot tās brīvību un cieņu un nodomu tīrību nedrīkst aptraipīt, nekādas sautīgas intereses ne ar vēlmi uzkundzēties. Tātad eh, smalkļūtība, respekts, brīvība un cieņa, eh, kas nekādā veidā netrī, nedrīkst eh, būt aizskarts. Tas, kad cilvēkam ir vajadzīga palīdzība, nenozīmē vēl, kad, kad viņu var nolikt kā mazsvarīgāku, nevērtīgāku, pazemot, uh, Eh, izsmiet vai kādā citādā veidā eh, izreikināties ar šo cilvēku. Mūsu palīdzība, mūsu žēlsirdības darbi ir ar mērķi tieši otrādi, lai atgrieztu, varbūt tās kaut kādā, kaut kāda iemesla dēļ pazaudēto cieņu un respektu, brīvību un, un vērtību. Nu, ne, ar mūsu rīcībām, ar mūsu labdarības eh, darbiem, ar karitatīviem žēlsirdības darbiem mērķis ir pacelt šo cilvēku nevis nu, vai nu noturēt tādā nabadzībā un, un postā vai, vai vēl vairāk, vēl sliktāk eh, veicināt to, bet gluži otrādi tieši eh, atbrīvot no, no, no tā posta un nelaimēm, kurā cilvēks iespējams ir nonācis. Vispirms jāizpilda taisnīguma prasības, lai kā mīlestības dāvanas nesniegtu to, kas jau tāpat pienākas pēc taisnības, jāizskauž ļaunuma cēloņi, ne tikai tās sekas. Un šī, manuprāt, ir uh, ārkārtīgi svarīga un bieži vien uh, Um, nepietiekoši um, izcelta atziņa. Un tas ir, ka mēs nedrīkstam to, kas taisnīgi pienākas uh, ikvienam cilvēkam, pasniegt kā tādu apbrīnojumu žēlsirdības dāvanu. <clears throat> Tas, kas uh, ikvienam cilvēkam taisnīgi pienākas, uh, šī cieņa un gods cilvēku cienīgi dzīves apstākļi un iztika, to <clears throat> mēs nedrīkstam pasniegt kā kristīgo uh, sasniegumu. Ne? To nedrīkst ne, nekādā veidā pasniegt. Vēl jau briesmīgāk, ja tas tiek darīts kā kristīgu, kristīga tāda vērtība vai bagātība. Tas, kas taisnīgi, tas, kas taisnīgi uh, E, ikvienai personai, ikvienam cilvēkam pienākas, to, to ir jānodrošina un, un jāatgriež šī cieņa un jā, jānodrošina šī, šī cieņa <clears throat> ikvienam cilvēkam. Atkārtošu to atziņu no šī dokumenta vēlreiz nolasīšu. Tātad, uh, Eh, jāizpilda taisnīguma prasības, lai kā mīlestības dāvanu nesniegtu to, kas jau tāpat pienākas pēc taisnības, jāizskauž ļaunuma cēloņi, ne tikai tās sekas. Tālūk, jāstrādā ir ļoti e, pamatīgi, lai e, šais, šos cēloņus varētu atrast un, protams, arī izskaust, un lai nebūtu tikai cīņa par, e, par nu, seka, preces sekām, bet un, tiešām, lai visa šī darbība tika vēr, tiktu vērsta uz to, lai, lai varētu palīdzēt cilvēkiem un, un atgūt un iegūt to, kas taisnīgi ikvienam pienākas un, un ik viens ir aicināts saņemt. Tātad palīdzība jāorganizē tā, lai tās saņēmēji pamazām atbrīvotos no ārējās atkarības un kļūtu pastāvīgi. Arī šis elements ir <clears throat> būtisks, nedrīkst būt situācijas, kurās eh, kādi cilvēki tiek noturēti, mākslīgi noturēti bezpalīdzības eh, eh, stāvoklī, situācijā, kur, kur varbūt tās <clears throat> šis cilvēks tieši šī iemesla dēļ ir pazaudējis šo cieņu un, un to, kas viņam taisnīgi pienāks, jo kādam ir izdevīgi turēt tādā bez, bez, bezpalīdzības stāvoklī, un, un protams, to šo palīdzību pārtaisot par tādu um, milzīgo varonību, lai gan patiesībā tiek darīts nodarīts daudz lielāks posts un nelaime. Tad mums jā, jābūt ļoti vērīgiem, uzmanīgiem pret to, kādā veidā mēs strādājam šajā karitatīvajā darbībā, kādā veidā mēs tiešām veicinam uh, šo cilvēku nu, vajadzībās situācijas uzlabošanos, un vai tiešām, tiešām tā mūsu kristīgā mīlestība, ko līdz ar to, par ko nu, liecinam, līdz ar to tiešām ir tāda, kas atjauno cilvēka cieņu un, un godu, vai gluži otrādi, vai gluži otrādi, ka tā varbūt tās var būt par pamatu, kas atņem šo uh, cilvēcisko cieņu un godu. Tā kā jābūt ārkārtīgi, ārkārtīgi uzmanīgiem un <clears throat> vērīgiem, lai nekas tam līdzīgs um, nevarētu um, notikt un lai, lai tiešām ik viens cilvēks arī saņemtu to, uh, kas ikvienam arī uh, taisnīgi uh, pienākas. Eh, slavēts Kristus, kāda īziņa ir pienākusi un saka, domāju, ka stāstot par Dievu jābūt lielai pacietībai, it sevišķi, ja jautā vairākas reizes un centies ar lielu mīlestību skaidrot lietas, vai arī saņem drosmi un norādīt kādam, ka nav labi runāt sliktas lietas, piemēram, par Dievu. Man personīgi ir jātrenē pacietība, Elita, sirsnīgs paldies, Elita. Jā, nu, <clears throat> nav viegli, uh, um, nav viegli runāt un, un, un, un arī, um, nu kā lai paskaidro par Dievu, ja tādā mm, abstrakti teoloģiskā veidā runājot, tas var būt ļoti neinteresanti un, un diemžēl ir arī vēsturiski pierādījies, kad uh, tāda runa par Dievu var būt arī tukša runa. Tad līdz ar to, jā, ir jāpārdomā, ir jāpārdomā par to, kādā veidā uh, tiek runāts, kādā veidā tiek sludināts, un, un man personīgi šķiet šeit šos dokumentus, ko tagad lasam par lai apustulātu, arī atklāja to, to otru pusi, kad tā runa uh, pat jā, arī <clears throat> ir situācijas, kur ir jārunā ar, ar vārdiem, jāformulē teikumi un tā tālāk, tad tomēr e, cik daudz būtiskāk ir tieši mūsu dzīves liecība, e, kas runā pati par sevi. Un ja tā ir autentiski, ja tā tiešām ir patiesi, ja tajā nav liekulības, viltības vai kas tam līdzīgs, un ja tā ir vērst uz to, lai cilvēkiem e, palīdzētu, tad, tad es domāju, vispār nav jāraizējas par eh, to, kā, kā runāt par Dievu, jo mūsu dzīve pati jau liecinās par Dievu. Tālūk, nu, tā, tā es tā varbūt tās pavērš šo, šo īziņu. Bet eh, vēl dažas atziņas. Tātad lajiem augstu jāvērtē un atbilstoši savām spējām jāatbalsta žēlsirdības darbi un sociālās palīdzības pasākumi. Lajiem jāatbalsta jāsadarbojas ar visiem labas gribas cilvēkiem. <clears throat> tad, tad jādara viss iespējamais, lai tiešām postu, kas valda mūsu um, sabiedrībās, mūsu kopienās, tiktu um, um, iz, iznīcēts, iznīcināts, lai, lai nebūtu šis posts, lai tas tiktu um, izlīdzināts. Un, un tas ietver ar to, ka lai sadarbojas ar visiem labas gribas cilvēkiem. Un šeit netiek teikts labas gribas kristiešiem vai labas gribas katoļiem, bet ar visiem cilvēkiem, ar labas gribas cilvēkiem, kuru mērķi ir līdzīgi, kad tas ir tā vērts, lai sadarbotos, un kā jau mēs zinām, uh, kopā ir vieglāk, kopā ir labāk, kopā ir daudz iespējamāk. Tā nav viss teorija, tā ir prakse, <clears throat> kur kopā mēs sadodamies viens ar otru, mēs varam paveikt daudz lielākus darbus, <clears throat> un paveikt to pašu, pašu galveno. Tiešām atgriezt cilvēkam viņa cieņu un goda, kas kaut kādu iemeslu dēļ ir pazaudēts. Un tas jau ir laju apustulāta tāds ideāls, uz ko, uz ko ik viens ir aicināts, kas nav viss tā, nu, ja es gribēšu, ja man būs laiks un tā tālāk, bet atrast šo iespēju, lai veiktu kādus, kādas darbības, kādas rīcības, un, un līdz ar to arī atklātu pašu Kristu, pašu kungu. Tā jā iesim muzikālā pauzītē, nedaudz atvilkt elpu un varbūt tās ar kādi jautājumi vai pārdomas par šo tematiku, par kuru runājām, ir radušās, tad gaidu īsiņas 266 77 272 vai zvanus 67 969 131. Kā jums ir veicies ar šo, ar šiem karitatīviem darbiem, žēlsirdības darbiem <clears throat> vai sociālo darbību. Kā jums ir veicies, vai caur to ir izdevies atklāt kungu kādam? Yeah, the fact that I'm still standing is a tribute to your grace. It's a miracle I made it. It's a legacy of days when you made Klausāties dienas katehēzi, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Nu, labdien, labdien, rādījumā arī klausītāji šeit es priesteris Jānis, un šajā rītā noslēdzot šo katehēzi um, tikai gribas uh, tādu jaunu um, um, tēmu uh, uzsākt, ievadīt, par ko mēs runāsim jau nākošajā katehēzē, un tas ir dažādas apostulāta jomas, jā. Ehm, mēs jau paspējām izrunāties un daudzas lietas eh, paspējām pārunāt un izrunāt, bet tagad arī nedaudz sīkāk par to, kādas tad ir šīs jomas, īpaši izceltas jomas, ehm, ehm, kurās, eh, lai var darboties viss efektīvāk, ehm, lai savu daudzveidīgu apustulātu veidzas gan baznīcā, gan pasaulē. Un gan vienā, gan otrā gadījumā paveras dažādas apustulāta darbības jomas, no kurām uh, dažas ir tādas, varbūt tās tā vērts, lai izceltu. Un šeit tiek uzskaitītas arī tādas lietas kā baznīcas kopiena, uh, par to jau sīkāk mēs nākošajā katehēzē, bet tad baznīcas kopiena, ģimene, jaunieši, sabiedriskā vide, darb, kā arī darbības valsts un starptautiskajā līmenī. <clears throat> es domāju, tas, kas e, mums visiem šķiet tā jau pavisam saprotami ir šī e, baznīcas kopiena, ģimene, jaunieši, uh, varbūt tās sabiedriskā vide, starptautiskās kopienas, tas iespējams vismaz man ir eh, drusku eh, tāds nu, nu jaunums. Es jau arī lasot un, un, un gatavojoties šim katehēzim pārlas šos dokumentus arī mācos eh, ļoti daudz par to, ko ta baznīca māca vai nemāca, un, un šeit ir interesanti dzirdēt, ja tādas lietas, kas šķiet jau ir labi labi zināmas, jo jau tiek eh, praktizētas, es domāju, šeit arī tā skaitā Latvijā, ne, <clears throat> bet ir arī tādas jomas, kur iespējams, ka vēl var piestrādāt, vēl var kaut ko tomēr mm, darīt, vai ne? Nu, tātad baznīcas kopiena, ģimene, jaunieši. Par ģimeni un jauniešiem viss man šķiet tā vien viss skaidrs. Jauniešiem viņi eh, sava, sava, <clears throat> sava tāda specifiska, sava tāda īpaša, īpaša um, grupa, kurai, protams, ir vajadzības, savas vajadzības, un līdz ar to, protams, arī tas apustulāns uh, ietvers uh, nu, nedaudz uh, specifiskākus, uh, varbūt tās lietas, ne, nu, gan tās sadarbības starp uh, no nu, pieaugušajiem un jauniešiem, kas ir vajadzīga, gan, gan arī sadarbības starp jauniešiem un uh, un, un priesteriem, piemēram, mēs, lai iedrošinātu, lai palīdzētu uh, un, un, un lai veicinātu šo jauniešu iesaisti arī apustuliskajā darbībā. Turklāt, uh, es jau laikam pasāku visu, uh, kas šeit arī rakstīts, kad, uh, kad jaunieši uh, ir visefektīvākie darbā ar uh, sev līdzīgajiem, tātad ar, ar jauniešiem, un, un tādēļ uh, vēl jo vairāk ir nepieciešams, kad uh, šī iesaist, jauniešu iesaiste un jauniešu arī apziņas veicināšana par um, um, šī tādu, lai apustulātu formu, ir ārkārtīgi būtiska, lai varētu aizsniegt aizvien vairāk cilvēkus. Nu tālūk, ja, ģimene <clears throat> ir vēl viena uh, Eh, vieta vai vēl, vēl viens apustulāts, vēl viena joma, eh, kas arī šķiet ir tik ārkārtīgi nu, pašsaprotama, kad eh, ģimene kā tāda šūniņa, kurā tad arī vecāki, tēvs ar māti, ir aicināti īpaši ehm, īstenot šo savu apustulisko aicinājumu, protams, parūpējoties par saviem bērniem, protams, parūpējoties un nododot tālāk gan šo kristīgo uh, mācību, tātad nu, nododot šo ticību tālāk, bet arī darbojoties ne tikai šādā formātā. Tas, ko mēs jau arī Latvijā redzam un kas darbojas, labi darbojas, ir piemēram atbalsts ģimenēm, kas vai pāriem, kas gatavojas laulāties vai nesadarināto kursi, tādi ir. Ir arī, ir arī tādas kursi, jeb rekolekcijas, kas ir jau laulātiem pāriem, kuri varbūt tās iet cauri krīzēm. Un, un tās ir dažādas tās jomas, un aspekti, kuriem arī šeit šis Vatikāna otrā koncila dokuments pievērš vērību un izceļ kā tādu ļoti uh, īpašu tieši uh, tieši laju apustulāta formu, jo, protams, ka priesteri var uh, kaut ko mm, pateikt un varbūt tās teoloģiskas pārdomas un refleksijas dot, bet tas darbs ar, ar ģimenēm, ar ģimenēm dažādākajos aspektos un, un, un jomās, eh, gan krīžu, gan sagatavošanas, gan eh, darbā ar, ar bērniem, ar jauniešiem un, un tā tālāk. Nu, tās ir jomas, kur, eh, protams, kad vai, vajadzētu ļoti spēcīgi iesaistīt un, un motivēt tieši ģimenes cilvēkus arī darboties. Un, un protams, <clears throat> baznīcas kopiena, baznīcas kopiena, kurā arī laji ir aicināti aktīvi līdzdarboties un nevis palikt tādiem pasīviem, pasīviem šī, šī baznīcas vēsts saņēmējiem vai, vai liturģijas patērētājiem, bet tiešām uh, līdz ar, ar aktīvu iesaistīšanos baznīcas dzīvē, arī ar aktīvu iesaistīšanos liturģijā, svētajā misē un citās, citās baznīcas darbībās, arī būt spējīgiem, iedvesmotiem, uzrunātiem pēc tam doties tālāk, lai kalpotu arī šajā baznīcas kopienas eh, ietvarā. Un tas varbūt tās arī ir tāds eh, nedaudz, eh, kā jau visvairāk kārtēji šīs katehēzes laikā uzsver, tāds ar savu veidu izaicinājumiem, <clears throat> jo mums aizvien palielinās cilvēku skaits, ar ko ir jāsadarbojas, un vienmēr sadarbošanās cilvēkam ar cilvēku ir tāds izaicinošs iz, izaicinoša joma un tomēr lieta, kur, kur mēs nedrīkstam noignorēt, kur mēs nedrīkstam izstumt ārā vai liekt arī lajiem ņemt daudz aktīvāku um, līdzdari, līdzdalību šajā apustulātā. Turklāt arī, kas uh, tiek uzsvērts un kas varbūt tās paslītā uh, nedaudz gar ausīm mums, vai, vai mēs tam nepievēršam vērību, arī tiek norādīts uz to, ka aizvien aktīvāk un vairāk tieši sievietes iesaista baznīcas dzīve, un līdz ar to arī viņu apstulāta novērtējums un, un cieņa ir, ir nu, jārūpējas par to, lai mēs uh, to atbilstoši novērtētu un arī cienītu, un, protams, piedāvātu iespēju veikt šo apustunāt arī baznīcas kopienas ietvarā. Nu, tādas lietas. Es tā pavisam ātri izskrēju jau, jau šiem trijām, šim trijām lietām cauri. Piektdien tiksimies un parunāsim vēl nedaudz, vēl druscītiņi par, par šo apustulātu dažādajām <clears throat> jomām, bet šorīt, šorīt gan teikšu jau visiem, lai skaisti šī diena un tikšanos nākošajā reizē.